Ordin, uh, etxe hoi, uh, dizu, euh, euh, Leon Uturburuen uh, uh, sor Eta euh, e hoi, bon, ohartzen dienen tako, Uturburu da, hemetzu geren mentin, eh, bat izan zena mm, Ekuador eta han eh, konsul hor de bilakatu den moan, eta jajin zelaik eh, be, be eh, egunen eh, igaitea, itxe horta uh, eh, aitetamen etxia behitzen. Eta horrek ez zizun eh, ez familiaik ez uh, eta haurik jakin dugun azpiu, <laughs> heltu badahan, <laughs> mena bon heben ez. Eta horrek uh, ordeinuz uh, utzizititzun uh, akorro, herriko prauber eta etxehoi herriai. Eta gioztik, eh, hori uh, nuai badiz uh, eh, eta berroita hamar bat urte, eh, arte hortan, uh, apez bilakatu duzu eta hor guk ezagutu ditzugu uh, barkoseko apesak, hor ego egiten zienak, ezagutu ditzugu ebai memento bat ez eskiulako apesa hor, egoiten zena eta Mhm. eta beste. Eta iturbiure horrek utzizia bai, bazia edo fantasma bat izan da, han ugarte bat, <laughs> <laughs> ez da gehatze, istoia hoie? Ez <laughs> fantasma bat, hoi duzu egiazko istoia, uh, eh, ugarte baten parte bat bazizun, han uh, Floriana uhartia, eta eh, hartaz jabe zuzun, bena hoi... Pazifikaldian eh, duzu eta ondotik uh, eh, silatu zizien hor eh, kanal uh, de Panama de Eta mikeniek uh, uharte hoi beganatu zizien omen radar eta beste tresne libat eta armadaen ezarteko eta geostik Ekuadorek uh, rabildu dizu eta bar kostar prauek ez dizie dejuken ahalizan uh, han. Dene etxe hortan izanen dut beste bizi bat, zer diok uh, xede juntaza? Hau, uste dit, eh, xede baiko jaden, eh? Hor bat dukezu uh, eh, aipatu din mesala, etxe gongia, apartamentu heli bat hor, uh, bizpahiu eta geho gune bat co-working deitzen dena hor uh, inbehadiena lan egin uh, etxetik kanpo eta euh, gune zabalik dien heli batetan hor bad, badik eta eta baduk ezue bai elkartientako euh, beste gune bat euh, behar etxe, etxin. Eta udela plaza erditan duzu herriko etxia kantin, arrabotia hor eta erdiz erdi duzu hor eta bekatu zuzun uh, ikustia eta jakitia razabaltuko dela eta eta bizi zerbait izanen dela, bai eh, eh, etxe bizitza bezala egon egoiliar berrik izanen meitia, bortxaz, eta bai eh, lanen aldetik ez, omait jinen lan egitea, bon, bai kohatza maiten